احادیثی که شما نسبت به نخ گرفتن صورت استدلال میگیری چیست حدیث این است که نبی کریم صلی الله علیه و لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الواشمه والمستوشمه والنامسه والمتنامسه نبی کریم صلی الله علیه و سلم علی محل استدلال و نامسه و متنامسه هست نامسه و متنامسه کدانی کسانی موها میکنند میکنن نبی کریم راه آورده است این هم حدیث کتاب حدیث پر هستند اما برای تفسیرش که آیا نخ گرفتن و تمیز کردن صورت جوری هست اگر خانمی موی صورتش ریش و سبیل بیرون بیاد ریش و بعضی ریش سبیل اگر ریش و سبیل بیرون کرد و صورتش از حالت زراله بیرون آمد مستحب است که موها رو بردارد چون تزیین و زیبایی برای خانم مطلوب هست برای همسرش اما رو صورت موی به صورت بیرون آمده خیلی موهای با چشم دیده نمیشن اونها رو کندر بیرون کردن علما مکروه گفتیان طبق همین حدیث نبی که لعنت کرده است حالا ما میگیم که نخ نزنید یا با پود برداری به خاطر نیست که نامسه و متنامسه کسانی بان اونها رو میکنن خود نخ و موکن این دستگاه یا فنارهای موکن میکنند اینها خود نامسا و متنامسه هستید اون چیز با تو با خود برداری لاغر آسانتر میشه اما اگر کسی موهایش زیاد بودن سبیر مور و صورت بیرون آمد برداشتن مستحب است بخاطر همسرش اما اگر نیست اصلا بچهش دیده نمیشه پس صورت چرا از خراب کردن و و خلاف حدیث عمل کردن هر چیزی نبی فرم بودن حکمت برای خود انسانه و این که محاربی بیکنن ظرافت و لطاف صورت گرفته میشه علت این است که چون میگن بعض از علما میگویند که جائز است حدیث ما کجا حدیث ما این است نامے سوال متنامه سن نبی کی لعنت دیا است اون که میکنه و اون که از کنده میشن دو نفر اینها دو نفر این کار یکی میگن نخ میزنه و یکی هست که موهاش بر میدارن چرا دو نفر نهی کردن چون نخ با دو نفر با یک نفر نیست به خاطر نبی که هر طور گفته نامسا و متنامسا کسی میگه سورج اسلامی اما با پود برداشتن یا یعنی به مختلف کراهیت داره به هر بهترین است اگر موی رو صورت نی بر نداره چون لطاف صورت بیشتر است و رونقش بیشتر است و دوام بیشتر و تا نخ بزنی نگاه کنید تجربه نگاه کنید که چقدر زود پش برده و چقدر زود از بین میرن و چقدر خانواده زود نسی سن سی سال سی پنج سال شده پیرزال و مرد دوباره زن دو میگرده چون لطاف صورت گرفته شده اگر این کار نکنه سال سال هم حالت جواری میمانند حدیث هیچ چیزی رو به نظر انسان نگفته هرچی گفته برای انسان ها گفته لا طاعت المخلوق فی ماسیت الخالق اطاعت از مخلوق در مقابلی الله ناراض بشه جایز نیست اما گرفتن مو جایز از بگیرن بس وقت زیاد بود اصلا چیز رو صورت نیم برای اینکه بریم ما آبروی باریک بکنیم یک چیز باریک بکنیم نها دیگه درست نیست اما اگر آبروی خارم بعضی خیلی کلوفت میشن خیلی زیاد میشن رشد میکنن شبیه مردان میشن میتونی کوتاه بکنه به اندازه که مانند خانوا بشه اما مانند خانوا از کلا بر میدنه بچه است بر میدنه آخر رویش بر رنگ آرایش میکنن این حرام است با رنگ آرایش کردن برداشت جایز نیست اما زیاد بودن ابروها خیلی کلوف شدن رشد کردن میتونه بردار به اندازه مانند خانوا برسن بیشتر ندیگه